بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Hammamiz Rasul Akram, qiblimizdir Makka haram, beyat berdik jihad uchun, Rabbimiz qıl sabit qadam, Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Anıltış bölümünden anıltışımızla başlayımız. Rabbimiz kul sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kul Mekke'em, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kul sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kul Mekke'em, peygamber bu cihat için. Rabbimiz kul sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى السلام عليكم أزيز عزيز قرنداشلار وهم شرلر السلام عليكم عزيز قرنداشلار وهم شرلر سيزلر بلن راديو دولقلار أرقلق كورشكال لغمزدن خرسنمز bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid osmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya 1934 yili shavvolning 29 kuni payshanba Tövəndə Şavvalның 22 kunidan 29 kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. Suri kahfining orqasidanla hijrat qilishga ishorat berib va Allohning ziminining tor emasligini uqtirib, Suri Zumar nozil bo'ldi. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi Allohning yeri kangdir kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar faqat sabr qilg'uvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi qur'oni karim sura zumar 10 oyatning bir qismi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Habashiston podshohi Asamatun Najashining adil podshoh ekanligini, uning tavalligida har qanday bir dinga Oltishimizning islomiy da'vat qismida ustoz Abduvali Qorakining Sura Anfalning tafsirisidan bir bo'lak darsini huzuringizga sunamiz. Musulmon kishi Nuh alayhi salomning davrida yashayotgan sahih aqidali kishi bilan birodar hisoblanadi. Qiyomat yaqinlashib qolgan vaqtdagi yashayotgan sahih aqidali odam. Ammo o'zining bir qorindan tushgan tug'ishgani bilan aqidasi sahih bo'lmaslik bilan aloqasi bo'lmaydi uni musulmonni haqiqiy insonning bog'lanishligiga loyiq bo'lgan narsa mana bu narsa bo'lmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari abu bakr roziyallohu anhu bilol habashiy bilan bog'landilar suhayb rumiy salmon forsiy mana bular bilan bog'landilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llarini oldida teng huquqlik bo'lib yasholladilar suhaybning qulligi bilolning qulligi abu bakrning Qurayshning ulug' qabilasidan bo'lishligini oldida huquqidan mahrum bo'lmasdan yashadi shuning uchun biz bu yo'lni biror bir hayotdagi yo'l olib kelgani yo'q islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz muxlis bilan shahid birodarimiz sayfullohning asrlikdagi qarindoshlarimizga atab aytgan nashidisini huzuringlarga sunamiz tavut qildi do'stlarni har yon Yatar bəzi dostlarım içrə Günü dünü qaranğu zindan Hidlər idoq cənnət hidləri Oturuşub Allah'ni əslər Allah salğan dostluq riştisi iymon bilan mustahkam babat etlar edoq jannat etlari hijrat va sarguzasht qismida mujohid birodarimiz ahmadning hijrat sarguzashtisining davomini o'zroqlarga sunamiz ikkisini tutashtirgan bo'lib qo'ygan darvozga shu darvozni shundoq qarsiq bir odam patqadak holat ichildi shuni bilan ichilib shundoq qarib turib kirdi kirdik ichidagi mashinadag'a yo'l aka u yoqim simtar bu yoqim yo u yoqdan yo bu yoqdan bir askar kelib qolsa hech naqa jamimizda endi shunday holat shu kirdi kirib bu simtarni uzuqi suv yiqyapti bak ushlab ketdi qanday suv ichmagan uzun bo'lib ketdida endi olti yetti soat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin suv ichmagan ushlab chanqab ketdi suv u yoqda yiqyapti biz bu yoq simtarni bu yoqda suv ichish imkoniyati yo'q shunda holat shu toqqa chiqib ketib boramiz chiqib ketamiz bir yerga borgan bir asat mangan degan qarasak suv kelib yomg'irni suvi kelib yiqitib sim tornaki ostini bir o'yib yutibdida bir odam patqidak holat o'yib yutibdi u yerga ular tosh tizib to'g'rab qo'yibdi yani u yerga asta kelib shuni toshni chiqardik toshni chiqarib shuni helqani o'tdik yerni o'taylik toshni chiqarib o'tib endi biz haqiqiy oldinqisi ziyorat qismida birodarimiz sayfir rahmon bilan bo'lgan suhbatimizning davomini huzuringlarga sunamiz yetib shu yerga kelgan vaqtimizda ertasi atigan bo'ldi saharda xabar keldi murtidlar kofirlar hujum qilib kelibdi deb shuning bilan u vaqtda hujum qilib kelibdi deganni anglab biz ketmaslikni qaror qildik istehkomga qiladi istehkom tarafga qarab mandiq keyin shu yalgi masalada aytdi sizlar to'p o'ytinglar to'p o'qiytinglar shu to'p o'qiyotdiq yerdan shu vallohu alam shu namoz asrigichlik shu to'p o'qish shu tarafga tushgan taraf to'p o'qiyatdik keyin bitbaxlar shu nimilda tik uchar ayirib hujum qilishga boshladi Ammo bizning o'rnimiz shu birodarlik istihkom Jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz. Oxirida xalqaro va rayon في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جرادا صائلا يمنى Aziz va radioanglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rasululloh Arqam qorusida chaqnagan mash'al payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu qatmuqat zulm sitamlar oldida musulmonlarni so'z yoki harakat orqali o'zlarining diniy e'tiqodini oshkorlashdan to'sishi va ular bilan maxfiy ravishda uchrashishi intoyin dono tadbir bo'lgan edi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan oshkori bordi keldi qilib yurganda mushriklar uning musulmonlarga qur'oni karimni o'gitib diniy saviyasini yuqori ko'tarish va ularning nafsini poklash ishlariga to'sqinlik qiladi hatto ikki tarafning to'qinishib qilishini keltirib chiqarishimi mumkin edi nabuvatning ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilining to'rtinchi yili ana shundoq ahvollar haqiqatan yuz berdi sahobalar tog' jirolarga yig'ilib mushriklarning ko'zidan yiroq yerlarda namoz o'qiydi bir kuni qurayish kofirlardan bir bo'lib kishilar ularni ko'rib qilib qattiq haqoratladi va musht ko'tirib urishdi urush talash jarayonida saad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu mushriklardan bir kishini urib yarlandirib qo'ydi shu qitimqi urushda oqqan qon islom tarixida qarshi tarafdan to'kilgan tunji qon hisoblanadi Shunisi aniqki, navoda bundoq to'qinish va urushlar ko'p qitim yuz bersa yoki uzunga so'zilsa, mushriklarning musulmonlarni qattiq bostirishi va taltukis yo'qotib qatlom qilib etishi to'liq mumkin edi. Shunga yushurun faoliyat elib berish har holda donolik bo'ladi. Shuning uchun ko'pligan sahobalar o'zlarining islomiy ibodatini, duo tilovatlarini va yig'ilish faoliyatlarini məxfi tutadi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamchu. U mushriklar yig'ilgan so'rinlarda oshkora da'vat elib beraverdi va oshkora ibodat qilaverdi. Uni bu ishdan hech kim to'solmaydi. Lekin u musulmonlarning va islom dinining kelgusi istiqbolini nazarda tutib, ashu musulmonlar bilan to'yin maqbi ravishda uchrashadi. arqam ibn abil arqam maqsumiyning qo'rosi safa tig'ining keyniga joylashgan bo'lib zolim jallodlarning ko'zidan va ularning yig'ilish so'rinlaridan bir qadar yiroq edi shunga rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerni bisat ya'ni payg'ambarlik nozil bo'lgan yilining 5 yilidan boshlab o'zining da'vat bazasi va musulmonlar bilan uchrashish markazi qildi Әбәйстамға қылынған tunji хижрет. Мушрикларның мұсылманларны nohaq жазалап қинашлары биксат, яғни пайғамбарлық назыл болған елінің 4-нче елінің оттырлардан башлап yo'lga қойылып, shuningdan кейін күндін күнге айдын айға тәдірже күшейіп, 5-нче елінің оттырларга барғанда рәсми чекиден ашты. Вазиятта чедап тұрғысыз халет шекілленді. hatto Makkada turish mumkin bo'lmay qoldi. Natijada musulmonlarni bu ig'ir azobdan qutqizadigan bir chora tadbir tepishga to'g'ri keldi. Mana mushundaq zulm qoplab ketgan qiyin bir paytda mushriklarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tashlagan savollariga javoban sura Kahfa nozil bo'ldi. Bu sura oz degandimi 3 qissini o'z ichiga oldi. bu qissalarda alloh taolo tarafidan mo'min bandalarga chunqur tarbiya va chiqish yo'li yoshirin ishoratlar bilan ko'rsatib berilgan suradagi ashobul kahfi qissi mo'min odam o'z dinining fitna fasodga uchrashidan qo'rqsa alloh taologa tavakkul qilib kufri va zulm sitam avji olgan joylarni tashlab hijrat qilib chiqib ketishga ishorat qiladi ey yigitlar sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ishkansizlar g'orni panoh joy qilinglar parvardigoringlar sizlarga kam rahmat qiladi Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib beradi qur'oni karim 18 sura 16 oyat Xizr алейхиссалам bilan Musa алейхиссаламның кыссы bolsa jahonning raptori hargiz bir palakda aylanmaydiganligini va uning shart sharoitlari hamisha kishi mo'lcharlagandek chiqmaydiganligini balki ba'zida ishlarning tashqi ko'rinishining dal aksicha bo'ladiganligini ko'rsatdi bu qissada yana hozir musulmonlarga qarshi elib berilayotgan urush va qiyin qistoqlar pat orada tamoman aksiga o'rilib bu zolim qonxo'r mushriklar agar musulmon bo'lib tavba qilib olmagan taqdirda ashu azob chekkan va xorlangan ojiz musulmonlar oldida qattiq javobgarlikqa tortiladiganligiga nozik ishorat va bishoratlar berilgan zulqarnayn qissasi zimin Allohning zimini uni Alloh o'zi xohlagan bandalariga iltifot qiladi nijatlik va oqibatning xayrlik bo'lishi kufrining tuyuq ko'chisida emas balki iymon islomning dog'dam yo'lida tepiladi alloh taolo o'z bandalari ichidan har qaysi davrning yajuji va majujilarning to'mir topanidan shu davrning ojiz bechoralarini qutqizadigan haqiqiy jasur mard mo'mini komillarni pat pat maydonga keltirib turadi va Allah'ın ziminiği varislik qilishqa, Allah'ın salih mü'mini kamil taqvodar bandalari loyiqdir, deganni uqtirdi. Suri Kahfining orqasidanla hijrat qilishga ishorat berib va Allohning ziminining tor emasligini uqtirib, Suri Zumar nazil bo'ldi. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar faqat sabr qilg'uvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi qur'oni karim sura zumar 10 oyatning bir qismi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abashiston podshohi ashamatun najoshining odil podshoh ekanligini uning tavaligida har qandoq bir dinga e'tiqod qilg'uchi bo'ziq qilinmaydiganligini anglagan edi Шуңа у мусулманларны өз динини фитна пасат, зулм ва бесимдән хали саклаш өчен Әбәйстанга һиҗрәт кылышка буйрыды. Бисатның 5-нче елы Раҗаб ида 12 нәфәр әр ва 4 нәфәр аялдан тәркиб тапкан тунҗы бер төркем сахабалар Әбәйстанга һиҗрәт кылды. Уларга Осман ибн Аффан мәсъул булды. Оның белән биллә аялы Рукия, ягъни Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва салламның кызы бергә һиҗрәт кылган иде. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ikkalan haqida bu er xotin ikkisi ibrohim alayhissalom va lut alayhissalomdan qolsa tunji qitim xudo yo'lida hijrat qilgan bir oilalik kishilardir dedi bular qurayishlarga to'ydirib qo'ymaslik uchun tun nisbida shab chiqarmay sug'urilib chiqib ketib qizil dengiz bo'yidagi bir xalq portiga yetib bordi allohning taqdiri shundoq bo'lsa kerak bu muhojirlarga ikki dona tijorat kiyimisi uchrab qilib ularni habashistonga o'tkazib qo'ydi muhojirlar o'ylaganidek qorayish doirlari ahvolni uqib qilib ularning kaynidan qo'g'lab chiqdi lekin ular dengiz bo'yiga borganda muhojirlar allaqachon dengiz sohilidan ayrilib bo'lgan edi musulmonlar habashistonda nihoyatda yaxshi kutib olindi va bir o'pdan turib qoldi بأن الفجر قد بانا وسيروا فاشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدينا Aziz qarindoshlar, diqqatinglar Abduvali Qarakining darsida bo'lsin. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض musulmon jamiyat barpo bo'lgandan keyin albatta hamma islomni qabul qilmagan edi va qiyomatgacha ham islomni hamma qabul qilmaydi birodarlar islomiy jamiyat va kufr jamiyati davomiy qiyomatgacha boradi islomiy jamiyat musulmonlar to'planib yashayotgan jamiyat emas birodarlar islomiy jamiyat ozmi ko'pmi islom hukmiga hayotlariga tatbiq qilayotgan jamiyatdir qayerda bo'lishligidan qat'i nazar kufr jamiyati xoh musulmonlar xoh kofirlar yashasin islom hukmiga bo'ysunmay yashayotgan jamiyatdir musulmonlar makki mukarrama Ka'ba muazzama bor joydan madinaga hijrat qilishdilar alloh subhanahu va taolo badrda ozgina bo'lsa ham musulmon jamiyatning g'olib qildi madina munavvarada islomiy jamiyat musulmon jamiyati vujudga keldi bu jamiyatga rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahbarlik qilardilar va hayotlarida shu jamiyatning hayotida to'la islomni tadbiq qilib yashadilar tabiatan bu jamiyatga zid bo'lgan jamiyat yer kurrasida yashardi va qiyomatgacha yashab qoladi bu jamiyat bilan bo'lgan aloqalar qanday bo'ladi bunga nizom javob bermoqligi kerak edi mana bu oyatlar shu musulmon jamiyat bilan boshqa jamiyatlar o'rtasidagi ba'zi bir aloqalarga ishora qilib o'tadi Madina munavvaradagi yashayotgan kishilar doril islomga hijrat qilishgan edi Nima uchun doril islom edi? Islom hukmi barpo bo'lgan edi. Bu musulmonlarga nisbatan Ka'bai muazzama joylashgan Makka doril kufr bo'ldi. Ya'ni Ka'baning u yerda borligi doril islom deb atalmadi u yerda. Musulmonlarga hijrat farz bo'ldi Madinaga hijrat qilishlik. Ular kindik qonim to'kilgan joyim deb kirishmadilar. Dorul Harb deb hisoblandi Makka. Makkaiki Ummul Qura tamomiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan joylari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan Dorul Harb deb e'tibor qilindi. Chunki u yerda islom poymol qilingan edi. Biz mana bu ma'noni tushunmoqligimiz kerak. Mana bu musulmon jamiyatiki Madinada barpo bo'lgan musulmon jamiyat boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan aloqalari qanday bo'lmoqligi kerak edi mana bu oyatlar shularning ba'ziga ishora qiladi musulmon jamiyatning bog'lab turgan narsa qon aloqasi emas ya'ni qon qarindoshlik emas musulmon jamiyatni bog'lab turgan narsa yer aloqasi emas bir joyda yashashlik emas yoyinki bir ham jinslik emas o'zbeklik yo tojiklik yo qirg'izlik yo qozoqlik emas musulmon jamiyatning bog'lab turgan narsasi tarix aloqasi emas tarixda bir bo'lishgan ekan degan aloqa emas musulmon jamiyatni bog'lab turgan narsa til emas yo o'zbek tili yo tojik tili yo qozoq tili yo qirg'iz tili va hokazo bu tillar emas yoyinki iqtisoddagi bir yo'nalish emas musulmon jamiyatni bog'lab turgan narsa yoyinki qarindoshlik emas yoyinki vatandoshlik emas yoyinki bir aytib o'tganimizdek bir millatchilik bunday narsa emas bu narsalarni islom bu narsalarni tan olishligi bilan birga lekin buning bog'lanishlikning yagona omili deb e'tibor qilmaydi chunki bu bog'lanishlarda hayvonlar ham bog'lanadi Mollar o'zlarining mol turkumi bilan bog'lanadi. Qo'ylar qo'y turkumi bilan bog'lanadi. Eshaklar eshak turkumi bilan bog'lanadi. Va yana hayvonlar bir joyda yashashlik bilan ham bog'lanadi. Ikki joyda yashab turgan hayvon bir-biri bilan bog'lanmay qolinishligi mumkin. Bu bog'lanishlar insondan boshqa bir mavjudot hayvonlarga va yirtqichlarga ham xosdir. bir o'rmonning bir qismida yashayotgan yirtqichlar o'zining joydagi yirtqichlarga hujum qilmasdan boshqa joyda yashayotgan yirtqichlarga hujum qiladi bu hayvoniy aloqalarda ham hayvoniy bog'lanishlarda ham topilaveradi bu narsa hamqo'ralik deyishlikdan boshqa narsa emas bir joyda yashadik degan lekin bir joyda yashash islomning bog'lab turgan yagona omil aqidadir musulmonning vatani aqidasidir sahih aqida bilan bog'lanadi agarki u qaysi millatdan bo'lishligi bilan qat'iy nazar qayerda yashayotganligidan qat'iy nazar qaysi tarixda yashaganligidan qat'iy nazar musulmon kishi nuh alayhissalomning davrida yashayotgan sahih aqidali kishi bilan birodar hisoblanadi qiyomat yaqinlashib qolgan vaqtdagi yashayotgan sahih aqidali odam ammo o'zining bir qorindan tushgan tug'ishgani bilan aqidasi sahih bo'lmaslik bilan aloqasi bo'lmaydi uni musulmonni haqiqiy insonning bog'lanishligiga loyiq bo'lgan narsa mana bu narsa bo'lmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari abu bakr roziyallohu anhu bilol habashiy bilan bog'landilar suhayb rumiy salmon porsiy mana bular bilan bog'landilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llarini oldida teng huquqlik bo'lib yasholladilar suhaybning qulligi bilolning qulligi abu bakrning Qurayshning ulug' qabilasidan bo'lishligini oldida huquqidan mahrum bo'lmasdan yashadi shuning uchun biz bu yo'lni biror bir hayotdagi yo'l olib kelgani yo'q Shuning uchun biz islomiy jamiyat bilan xo'p, islomiy jamiyat shu jamiyat asosida barpo bo'lsa, boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan aloqasi qanday bo'ladi? Innal ladina amanu va hajaru va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah. Iymon keltirgan kishilar va hijrat qilgan kishilar. Hijrat makka mukarramadan madinaga olloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan hijrat qilishdilar hijratni biz tushunmoqligimiz kerak birodarlar makkadagi mushriklarning bergan ozorlariga chidamasdan ketishni tushunmasligimiz kerak ular olloh rasulini hukmiga shunday bo'ysunishgan edilarki makka mukarramada har qancha ozor bo'lsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari bo'lmasdan jilmadilar habashistonga bo'lgan hijrat ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari asosida bo'ldi ular rasulini buyrug'iga shunday bo'ysunishgan edi deb tushunmoqligimiz kerakki hijratni habashistonga hijrat qilinglar u yerda birovga zulm qilmaydigan podshoh bor deganlariga buyruqlariga bo'ysunib ular hovlilarni tashlab ketishlari oson edi rasulini buyrug'ida ni bajarib ular mollarini tashlab ketishlari oson edi chunki qalblarda iymon mustahkam bo'lgandi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tashlab ketisholmasdilar ammo shu kishini buyruqlari shu darajada ediki rasulini ham tashlab ketoladilar buyruqlariga bo'ysunib hijratni biz shunday tushunmoqligimiz kerak Allohning muhabbati shunday qalblarni egallagan Alloh buyuryapti Habasistonga borishinglarga desalar, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek zotni tashlab ketishlik darajasiga chiqoladilar. Madinaga hijrat qilishga buyurganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'yib keta oldilar. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu de fidoi bo'lgan kishi tuyalarini rostlab ketayotgan vaqtlarda Ta'anna ya Abu Bakr dedilar. Shoshilmang ya Abu Bakr. As-suhbah dedilar, birga ketamiz dedilar. U kishi shunday fidoi zot Alloh berdi hijratga deb Madinada hamma mol mulki hamma narsa-yu bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham tashlab ketishlikka tayyor bo'ldilar Allohning buyrug'ini bajarish uchun. Lekin qolishlari suhbat, ya'ni birga ketishlikka buyruq kelgandan keyingina qoldilar. hijrat u ozorga chidamasdan ketish deb tushunmasligimiz kerak alloh subhanahu va taolo mana bu joyda iymon keltirgan kishilar va hijrat qilgan kishilar mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qila olgan kishilar moli jon bilan inson kurashishligi qiyin bir g'oya haqida mabodo kurashsa ham inson o'zining shaxsiy g'arazi yo'lida kurashishligi mumkin bizni yigirmanchi asr johiliyatida ammo Alloh yo'lida kurashgan deb qayd qilinyapti mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida kurasha kishilar bu hijrat taxtiga agar mukofot bayon qilinsa ansorlar kirmay qolardi ansorlar madinalik edi ular makka emas edi ular madinada qolib madinalik edilar va madinada turishdilar makkalik muhojirlar makkadan madinaga hijrat qilishdilar alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan va hijrat qilgan va Alloh yo'lida jonlari mollari bilan kurashgan odamlar safiga vallazina avau bu hijrat qilgan kishilarga joylarni hozirlab qo'ygan ansorlar deb qayd qildi. Ansorlarning moli mulkini va o'zlarining joylarini hammasini hijrat qilgan kishilarga bag'ishlab turgan kishilarni Alloh yo'lida hijrat qilib vatanlaridan judo bo'lib Alloh yo'lida Allohning muhabbati yo'lida chiqqan odamlar safida zikr qildi Alloh subhanahu va taolo. Vallazina avav chunki ular mollari va jonlarini hammasini tutgan edilar muhojirlarga. Va nasaru va yordam berishgan edilar. Qaysi bir g'azob bo'lsa, shahidlar sanalsa, shahidlarning soni aksar ko'plari ansorlardan bo'lardilar. Ulaika ba'd. Mana bular bir-birlariga yordamchi do'stlardir. qarindoshinglar bilan bir-biriga yaqin do'stsizlar demayapti Alloh taolo. O'zbeklar bir-biringlarga do'stsizlar demayapti. Shart qilyapti iymon, hijrat, Alloh yo'lida molu jon bilan jihad va Allohning yo'lidagi hijrat qilganlarga joy berganlar va Alloh yo'lida hijrat qilganlarga nusrat berganlar mana bularni bir-birlari bilan yordamchi do'st deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana bu chunki aqida bog'lanishi edi bu. Aziz radio anglag'ichi qarindoshlar, diqqatinglar islomiy nashidida bo'lsin. Nima kerak so'lg'in yurakka Tog'ut qildi do'stlarni haryon Yotar ba'zi do'stlarim ichra Günü Günüdünü qaranğu zindan Nima kerak so'lg'in yurakka Tog'ut qildi do'stlar ne deharyon Yotar bazı dostlarım ichra Günü tuni qorong'u zindon Hidleri doğ cennet hidleri Oturuşup Allah esler Allah salgan dostluk riştisi İman bilen müstehkem bebet Hidleri doğ cennet hidleri Ol danışıp Allah'ını əsnər Allah çalğan dostluq reştisi İman bilən müstəhkəm əbəd Nemə gerək sulğun yürekə Davat dostlar ne hər yer Yatar bazı dostlarım içine Günü tünü karangu zindan Kucaklaşıp ayrılgan dostlar Ümit üzmen didardin fakat Unutmayımız kısasız üçün fidacanlar uchun sadoqat quchoqlashib ayrılan do'stlar umid iznal didordir faqat unutmaymiz qisossiz üçün fidajonlar uchun sadoqat Nima kerak so'ng'in yurakka Tavut qildi do'stlarni har yon Yatar ba'zi do'stlarim ichra Kuni tuni qorong'u zindon Dualarda kulimiz köfte? Rabbimizden sorab icabet Allah kılsın dünyada cem'i Ya ki havzi kevser mulakat Dualarda kulimiz köfte? Rabbimizden sorak icabet Allah kılsın dünyada cem'i Ya ki havzi kevser mulakat Nime gerek solgun yürekke Tavuk kıldı dostlarını her yer Yatar bəzi dostlarım içrə Günüdünü qaranqu zindan Allah qılsın sabit qədəmlər Cihad yolu başlar saadət Zərqaq şəhidu zalim dağutlar Tepip görgen kiştin halaket Allah'tansın sabit kademler Cihat yolu başlar saadet Ve kalkşaydı zalim tağutlar Tepip görgen kiştin halaket Nima kerak sho'lg'un yurakka Da'vat qildi do'stlarni har yon Yatar ba'zi do'stlarim ichra Kuni tuni qorong'u zindon Nima kerak sho'lg'un yurakka tog'ut qildi do'stlarni haryon yotar ba'zi do'stlarim ichra kuni tuni qorong'u zindon aziz qarindoshlar diqqatinglar mujohid birodarimiz ahmadning hijrat tarixida bo'lsin bu kirpichlarimiz qolsa buyuqimizda bir temirdan yasalgan egiz minar turibdi bu bu dulatniki telefon tayin taqtidigan shundoq bir asbob o'xshaydi deb uni paraz qildimiz bu asli bu ko'gilimiz xitoyning potiyi ma ko'gilimiz u biz bormoqchi bo'lgan davlatning poti ekanda bu ikkisini o'tirib turyapmiz biz bu qandoq olib endi deb shuni shunday o'ylabdimiz o'ylab yot kunduz kechga shu yerda yotdik namoz shamdan keyin shuni yana harakat qildik shuni biz yana shu kun petishga qarab mangayli deb shu yoqqa qarab mangdiq men bir ikki uch soat mangandan keyin berib biz sim to'ri taqishib qoldik bu ikki qavat sim tor ekanda bu hmm. ikki qavat sim tor buni otlab o'tish imkoniyati yo'q ekanda bu egizmikin ham egizki ham buni ustiga to'rt qur yana sim tor o'tgan ekanda bu buni ichida yo'l borga uni uyquda yana bir qur sim tor bo'lgan shuni biz u yerda o'tirib maslahatlashib biz sim torni bo'ylab üstüge tak karap mağayla. Tak karap mağsa tağıt sımtor yok. Şu an ötkiteyli dep. Şimdi mağan sımını boylap yerim saat mağan dikin. Bir kiçik darvaz uçurdu. Bu sımtornaki e, ikisini tutaştırgan olup koygan darvazga. Şu darvazın şunda bu qarsak bir adam patqadak alat içildi. Şuna olan içilip shundoq bir qarib turib buni ichiga kirdiq endi kirdiq ichidagi mashinaga yo'l aka u yoqim simtor bu yoqim simtor o't turdi ya u yoqdan yo бір әскер келіп қалса нақа жамаймыз да енді сондай халат еще кірді құнай ұрысқа кіріп бұл сыныптан ұйқы су ұйқылады дәк ұсап кетті қандай су ішмеген ұзын болып кетті да енді алты жеті сағат болып қалған болса мүмкін су ішмеген ұсап чаңқып кеттік су ұяқта қалды біз бұяқ сыныптан бұяқта су іш имканияты жоқ сонда халат еще тақ қарап шығып кетіп барамыз шығып кетіп барамыз бір жерге барған бір аяқ сағат маңған екен қарасақ suv kelib yomg'irni suvi kelib yiqitib simtorniki ostini bunday o'yib yutibdida bir odam patqada holatda o'yib yutibdi uyaga ular tosh tizib to'g'rab qo'yibdi uyani uyaga ostiga kelib shuni toshni chiqardik toshni chiqarib shuni helqani o'tdik yerni o'taylik deb toshni chiqarib shu yerdan o'tib endi biz haqiqiy shu davlatga kirib o'tibmizda o'sha yoqda u hmm. xo'shalig'imizni endi hech kim tasavvur qilmaydi tasar qilib bo'lgan bo'lmaydida xo'shalik biz o'tib bo'ldi degan bir xil xo'shalik bordek oldimizda o'shanda u yerdan o'tdik o'tib oldimizda ozroq bir egiz bir do'ng borku shu do'ngga chiqsak bu yoqda vol voz voz voz chiroq yinib turdi qarasak bizni allohim ikki yuz metr jiralikda bir bor ekanda oshlarniki shu chegarasi qo'g'dash askarlarniki bir gazarmaga o'xshaydi agar biz shu yo'l bilan ya'ni bir o'n o'n besh minut mang'amsak gazarmaga kirib borayotganda ishik sultonni orsman qilmasaq va men ko'zlarim bo'lgan ostiga qon o'tib keldi deb shuni ostaga qilmasdan ovoz chiqarmasdan shuni uydan o'tdik o'tib shuni shu kimpich taraf qarab ketish manglaydi endi u holatlarda bizningki bo'lgan alloh bo'lgan eshitishimiz u holatda boshqacha bo'ladi ekanda shunda namozda jamoa o'qiymiz o'qib shunda ya olloh deb qo'l ko'tarsak hammamiz to'kilib ketamiz hamda zot olloh bizga qarab turayotganda biz ollohni ko'rib turayotganda shundoq holatda bir olloh shundoq sig'inib ibodat qilib ketamiz allohga yig'lab duo qilib ketamiz shundoq holatda bir kecha mandiq bir kecha minib bir dehqon jahmidan keldik u yerda shundoq kuzatsak dehqonchilik maydonka u u yerga mashina bilan kunduz keldika kechasi keldi ekanda shundoq o'tjapni orasiga kirib yotdi kuzatsak ular kunduz keladi ishlaydi o't chopadi uni qildi buni qildi ip shundoq o'tlarni yig'ib ip ketadi kechada odam yo'q u yerda shundoq u yerda bir kecha kunduz yotdi qolmiz endi biz u yerga chiqqandan keyin bir alo qildigan bizga ansarlik qildigan bir odamlar bordida bu tog'da necha kun yomg'irda yurgandan keyin biz shu telefonni batareyasiga yomg'ir o'tib bu batareya ho'lib ketgandan keyin to'q ichib ketdi keyin uni telefon solsak telefon ichilmaydi telefon ishlamaydi bu qanday aloqa yo'q hamda aloqa faqat uzildi bu qanday bo'ldi endi bu deb yilqiyat bir kecha kun yilqiyada yotdik yo'q hech qanday bir sado yo'q chiqmadi ya telefon aloqa qilamiz ertasi kechida yana mangayli ishchiga qarab yana mangay deb yana shu kun petishga qarab yana mangdiq ketib boramiz bir kecha mangdiq bir kecha mangib bomdodni o'qib ozroq uxlagan bo'ldik uxlab bir cho'llik kirib ketdik o'chillikda odam yo'q ekanda asosan shu o'chillikda ertasi bomdodni o'qib bo'lib biroz uxlagandan keyin yana mandiq yana bir ikki soat mangandan keyin bir dehqonchilik maydon bor ekan dehqonchilik maydoni bir bir tilla oila bor ekan dehqonchilik maydonni qishda shuni tepsiga kelib tushdik hamda unda bir bir yarim kilometr jiraxda tepsiga tushib shu yerga suv bor ekan shu yerga tushdik endi u chog'da bizniki olgan oziq non oziqlarimizni tukkan bu yerga qarasaq ikki tip o'rik bor ekan o'rik amdi pishqan ekan shuni bu yer bir kun o'rik yeb yotgan bo'ldik yetib u yon kuzatsak holat hozir yaxshi emas endi shuni ba'zi bir ishlar tufayli biz toqqa qarab minishga majbur bo'ldik endi shuning bilan munda o'rikni oldik hammamiz yanchiqlarimiz o'rikni qachilab to'ng o'rikni shu toqqa qarab mandiq bir kecha mandiq әмді бұ нәчі күн неғылып чарчаған жақ түзігі маңған жақта өте білінмепті кен бұл кежеде ылқи чарчап кеткен өрігі маңға бәқ деген түзелді бізге сонда өрігі меңіп шы тақ шықып бір кеше ұя деятымыз бұя деятымыз шында қылып әмді тағынымыз қарағайға аз қалдық әмді қарағай баяға ұлшылғанға аз қылып қалған жақта бамдатып таң кетті сонда бамдатып оқып яна маңдық меңіп әмді ұя деп анда мұны ularga biz boshqa gap so'z qilmadi ular bizga ancha muncha gap so'z qilib ketmadi bu ham sir davlatniki charvajlarda bu shuning bilan oramizda shuni maslahatlashdik endi bizni oziqlik tugdi qanday qilishimiz kerak deb maslahatlashib oramizdan ikki birodar chiqdi endi bizdan oradan olti yetti kilometr pastda bir mali ko'rindi biz osh malik tushib bir non so'rab bu oziqlik nim qilsa ip chiqaylik мәйлі шында қаңылдап ішкісі түшіп кетті біз тақ қарап маңдық енен қағаларымыз мен шыны қарғайның арсы кірді қарғайның арсы кіріп үйге еттік етіп алдың күнші үліп алған өріктіріміз ба шулан анды мұнды еп шында еп тұрғанды біздің 100 метр нерділі бір чаруычының үйі 100 метр 150 метр алла әлім келді шындақ келді endi biz shu qarg'ayning ichiga kirib yetib oldik ko'rinmaslik uchunda shunday yotdik yetib namoz ham bo'ldi hilqi birodarlar ikki birodar chiqmaydi qandoq olib ketib deb ensirab o'tadiq u vaqtgi holatlarimizni hech kim endi bir o'zimizni boshqa odam hech tasavvur qilmasdan mumkin chunki biz aloqa uzuglik endi biz kendimiz qaysak cho'qin bizniki xitoyni tutizg'ini aniq endi oldimizga manglasak biz aloqa yo'q ya biz yo u yerda tilni bilmaymiz yoki boshqa bir pul purchaganda undan bundoq narsalarni kom qanday qilish kerak shu chog'lashib allohga eslash ajoyib bir xil bu olloh bo'lib ketgan u chog'dagi hissiyat shunday holat shu yer bir kun yotib yetib uqubdan bo'ldi o'qib endi shu alloh duo qilib yig'lashib shunday yetib qoldik amshiq ishga burada chiqmadi hmm. chiqmadi ko'nglimiz bak yerimi deb bu ichkisiga nim bo'lganda bu ichkisi bir ish bo'lib qolganda bu ichkisi deb andisha bor shuni yattoq yetib atiyalik bomdat qo'psoq bir nim gudun gudun qilib qoldi atrofimizda yaqinlarda shuni kim o'tsak voy biz dedi qarsaq ilqish ko'radir chiqibdi endi u chog'dagi xushalliqni hech kim qilib bo'lolmadi endi zoti biz o'n yil uchrashmagan odamda kel kelqillab quchoqlashib yig'ilishib ko'rishib ketdik endi shuni andi mundi нан нан да чыкыпты була деди бізне пәс болып калыпты мына өткенімізде чарузде чыгып койган окшойду әскерлер іздейтіпті бізне іздеп мына так карап тагын іздеп маңга окшойду біз пәс күшіп кетейли деди шунан болады деп намазым оқуда болмадан оқып шодан пәске қарап маңдық бір жираның іші білен пәске қарап кетіп барамыз түшіп кетіп барамыз түшіп кетіп барамыз shuni bilan kun yurib ketdam deb soat to'qqizlar bo'lib qoldi alloh shuni bir bir bunday bir nimarak maxbiyrak bir yer borki shu yerga kirib chig'onni orasida shu yerga kirib o'tchi bilan orasida yotaylik deb shu yerga kirib yotdik shu yerda yotdik unda munda chiqqan nonlarni yeb qo'lsaqma ikki kun yegan yeb yetdik endi hammamiz dakidugidda shu izlab chiqib kelib tutilib qolamizmi eshak sog' salomat yetib bora olamizmi degan bir xil idea bor shunda holat yozsam bir akamiz bordi u yinim yotgan u ikki odam keldi dedi qarasam uxlayotdi dedi Shuna bunda shu bir qarab do'ngga qarab yetibdika u ikki odam keldi dedi u qani qani deb amdalqi bizda bir andisha bo'lgandan keyin qini qini deb quvib ketdikda shular bu turib ketdi orista payg'ambar alayhisalom yo'qkan qilib echkisiniki deb shunday dedi alloh jo'litibdi bu deb ko'nglimiz amin topdi alhamdulillah bu jo'litdi biz ishkadam kelyapti ham ishkadam keldi bizni ko'rib qolsa cho'qim chekib qo'ysa iniqda shunda holati yetdiq yetib kun kechkirib namosham bo'ldi namosham bo'lgandan keyin yana harakat qildik mandiq Men shu birodarlar tushgan maylning qishidan o'tdi qindi va mahaldan bir 300 metr to'rt metr yiroqdan shunda pas o'tib ketdik endi u maylda shu e, taqdumba bo'lib bir to'yayotgan shunaqaraq bir holat borki shuni anglab endi o'tib ketdik o'tib bir cho'ng ketgan bir cho'lga kirib ketdik endi bir cho'l mashina mandig'anga yo'l borki yo'l qoldi u yoqda qoldi biz cho'l cho'lga ichiga kirib кіркетіп чечесімен өп шона бомдат алған жағды бірге келіп бомдатын оқып бірге чүйі жаттық етіп ұқылап саат бір тоқыз он болып кетті сондай уақытларда қорыптық әмде су жоқ әмде іше әлі десек әмде ара ашқан нан ма шед пақат бір таң нан қалыпты шынаанан әмде яғни маңмай амал жоқ әмде біз біріміз мәсел шымал тарап бір дарақлық бар екен шұяқ қартып маша бір berib ishladim nomni telefon so'rab kelaylik deb uni masal qilib boqdiq bir birodar dedi orliqdan biz oldimizga qarab mangayversak mumkin itizliqlar kirib ketmas itizliqlarga kirib ketsak itizliqni ichiz kelib dehqonlarni tagan qo'g'in tovuzlar bo'lishi mumkin shu qo'g'in tovuzlarni yeb biror ikki kun kun kechiralaymiz deb shunday shuna bo'ladi deb birodarni maslahati bo'yicha mantiqini minib ketib boratdik bundoq bir ichkiga quduq ko'rindi semotlarni yasan quduq bo'lganda o'sha cho'lni o'ttirsa shundan keyin bu yerga bir birodar berib qarab edi bu yerda bir kapta uchib chiqib ketdi voy kapta voy kim ekan dedi shuna bordi bir yoqni biz to'rab turdik ikki quduq ekan dema bir biri tagiga tutishidi ekan shundan bir quduq tushib bu birodar kaptan tutib chiqdi nechi til bir tal kaptaga bir tila uchib ketdi bir tilini tutib oldik shundan endi u oraliqda ikki birodarning mijozi yo'q unda mangidek aloqamidi u birisi deydi meni mishak tashib etinglar man mishak shaytib ketay shaytib ketsa mayli mush cho'lda qolay deb mangidek uni yuk taqlarimni biz ko'tarib mangdiq aziz radio tinglovchi qarindoshlar diqqatinglar oldingi saf ziyoratida bo'lsin Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Allahu Ekber. Onlara ben hükümet ölen. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah Allahu Ekber. Ya Allah. Yakındır bekir ya Allah. Ya Allah kafirler yukasın ya Allah. Kuracak yukasın ya Allah. Ya Allah mürtedler yukasın ya Allah. Ya Allah ustanların düşmanların yukasın ya Allah. Maşallah vallahi toğırlap toğırlap baldırma ya. Şahit mücahitlinin birisinin yurtun dedemdi. de ki şu can komandan dedem da senin komandanının ismi mi dedi. Kimden adını sen de vaqırdı. Anandaki o xato deb qo'ydi. Shundan bildik, bizning odam emas ekan. Etanli dedi atdik. Ko'p otgandan keyin oldiga bordiq, basaq shu birsi ulabdi, birsi qishib ketdi. Uning o'lik shu yerda şu yadı kaldı. Yadım Allah'ın bilan ko'p g'animatli kaldı. narxavini o'qlari ilimchi har g'animatli qoldi allohni rahmatidan uni olgandan keyin badibaxla har kuni har vaqt zodi shu yiroqdan to'p qurollarni hujum qilib turadi endi yiroqdan bir qarg'a odam hamda shu toqqa shu badbaxil o'q etayotgan shu to'poqlarni o'qlarini etayotgan vaqtingizda mush tog'ni ustida bir odam bo'lib saq qolganmidi degisi kelgidek ashuna otadi uchni to'rtni birda otadi gum gum gum gum gum gum portladi Şuna olab, hem de ya qatıq mühimiyat, hem de şu an tutup duralsaq, ehtimoli fəti oluş ihtimalı hatıda. Allah'ın rahmetiyle şu an tuturuş ceriyandam köpüye fəti oğandı. Keyin, shu bir vaqtli shu bir oy muddat ashuna hujum qilib turdi yiroqdan to'p qurollar bilan ammo shu yaning muhim bo'lganligidan badbaxtlik ko'p kuch ishlatdi yoki bizni shu yerdan chekindirish uchun ikki uchar aeroplanlarni kelib urdi ikki uch aeroplan urdi tog' degan paranch deydi nimadir uddo kurashchi shoir jetildi jitildi kelib urdi qattiq qattiq bombardimon qildi alloh rahmati bilan bizni ko'p birodarlar shehid bo'lmadi mana shularni qilib oxirgi kunlarda shuan shu hujum jarayonida rost shu tinch kun hujum jarayonida shu birodarlardan birisi zaxmiy bo'ldida shu o'qla etilayotidi o'qla etilayotidi bizni muhojir birodarlardan birisi zaxmiy bo'ldi shu iroqdan voqiradi shu men ha deb men uning to'lig'iniga javob qaytargan vaqtimizda o'q ovozining nimasidan anglanmaydi shundan bilan shu o'milab engishib turib yana bordim borsam men zaxmiy bo'ldim dedi qanday bo'ldi desam ang'ich beshini kutadida ko'tarib kuzni ichib alhamdulillah saqkanman dedi shu ko'zning ostiga bir narsa ketgan ekanda shu qur'onni shunday tutib turganda qur'onga bir dal o'q tekkan shu o'qdan bir narsa tashlab ko'zini ostiga tekkanda keyin shuni bilan shu kuzamga bir narsa tegdi deb men to'lg'an ekanda keyin sahkamida yana oldiga qarab ketdik biz u ketgandan keyin yana bir tol to'piq tushib shu biqinning sal usti tarafiga bir tol shu to'piqdan chachrab chiqqan temir parchasi kirib ketgan hmm. keyin biz uni uqmoqda maxsus zaxmiylarni yar davolanib to'shakdan bir ko'rib qolyapti o'g'li birodarni ilib ketgan keyin biz u qoldik shu yigirma nechi kun shu shuyani tutib turdiq hamda Şeriyan hamda ba'zida boshqa tartibli pastga tushib kamon qilib shunda tartibli bo'ldi. Bir kunsi shu qo'mondan chaqadida osta tushish uchun. Adab shu pastara qo'monda shu pastara tushishga buyruq qildi, keyin pastara qo'monda. Men bir ansar bilan billamoqdim. Men shu yarim soatdan ko'proq mang'andan keyin boshqa tarafda, ya'ni boshqa mujohidlik kelgan. o'zi bilan chiqishdiq o'zi bilan chiqishib shu pastda gumonlansam boshqa bir tarafga berib hamda shu yerdan dushmanni kelib qolish kelib qolsa shu pistirma qilish uchun shu yerda shu yerga ketib berish jarayonida shu bizga boshqa tarafdan kelgan mujohidlar orasida o'n to'rt yoshliq bir bola kelibdi hayron qoldim man shu o'n to'rt yoshliq bola biz bilan birga jang qilishga shu yerga kelibdida mang desalar oldida mangadi shunda tez mangadida hmm. Мен айран қалдым, машалла Ойлап кеттім де, şu біздің жұртты 14 жаслық балалар неміш қылып жүреді деген намыстап. Şu 14 жастан көп шықпайды бала, бұйымы пакам да. Сонда алып бір бала. Şu бір сақалым жоқ пақатла. Şu маң десіла алды да маңада тоқты дес тоқтайда. Ашында да, шо бір қыл тез әмді алдыға ілгірлеп тұрады. Кейін бір яғы бадық, бір шоят kip qilishni oldini olib shu kutib turdik endi kammidi yo tushda o'tgan saqlab turdik kammidi keyin andan boshqa tartib holda boshqa yoqqa bordik berib hamda shu jarayonda endi mujohidlarni qo'liga hali ko'p ya o'tdi endi hmm. murtidlar boyalardan ko'pi hamda mujohidlarni qo'liga o'tdi keyin shuni tutib turish uchun u yerdan istehkom qilib shu yerda chegara tutib istehkom turdi ashuna tuduq ham shu jarayon biz boya haligi shu to'poqlarni etib ba'zi zaxmiy o'lab turdi ba'zi shey to'lab turdi ashuna bir kun markazda tursak shu ikki birodar zaxmi bo'ldi bir birodar shey to'ldi, xabar keldi keyin bir qancha birodar shu nars kerakilni elab yo'lni yo'tkashib ketdi biz yana markazda qoldik keyin endi birodarlar deb kelibdi shunda xushpuroq chiqib ketdi shu shehid bo'lgan birodarda hmm. hamma taraf shunda xushpuroq ketdi deb birodarlar shunday deb keldi shunda pat pat endi shehid bo'lib turdi odamda chunki endi biz endi shu tog'ni uyab bir narsa yasab olgan endi turadigan joy shu tog'ni ichiga kirib turamiz sirtki vaqtda endi to'piqqa yaqin uchib qolsa endi yasaqmi shehid bo'lgan shunda ulab keyin manda bir oy to'shay dedida da degan vaqtni o'zida shu bizni birodarlar kelgan bizni charchida buni almashtiramiz debchi shuni ikki birodar kelibdi biz ikki birodarni almashtirish uchun biz olmish uchun shu nima tarafga manqandi shu o'zimizniki fati bo'lgan joydagi markaz tarafga qaramadi shu yoqda opamda ikki soat yo'lni aniqamdi shu tog' yo'lida minib shu yo'l ustidagi bir markaz ota uyoqqa kirib shu ansarlar markazi shu yerda yotdik yetib shu yerga kelgan vaqtimizda ertasi atigan bo'ldi saharda xabar keldi murtadlar kofirlar hujum qilib kelibdi deb shuning bilan u bedbaxtlar hujum qilib kelibdi deganni anglab hamda biz ketmaslikni qaror qildik istehkom ochiqila deb istehkom tarafga qarab mandiq keyin shu yerdagi maslda aytdi sizlar to'p o'ytinglar to'p o'qiytinglar shu to'p o'qiyotdiq u yerdan shu vallohu alam shu namoz asrgichilik shu to'p o'qish shu tarafga tushgan taraf to'p o'qiyotdiq keyin bidbaqlar shu nimilda tik uchar aeroplanlarga hujum qilishga boshlandi ammo bizning o'rnimiz shu birodarlar istehkom tutib o'tirgan yerdan bir besh yuz metr yiroqliqda shu yerdan to'p o'qiyib turibmiz bizning o'rnimizni uqmaydi ammo shu birodarlar istihkom tutib turgan shu tog'ni bombardimon qildida tik uchardi keyin biz shu birodarlar bir egiz yerga chiqdik shuning bilan shu yiroqdagi shu birodarlar oyadin ham tank atarlanatdi ama tegmaydi ham tegsam ham ko'p nima berolmaydi iynak tibdik qurol keyin biz bir egizga chiqib pilimni otdiq aytib qildiq allohni rahmati bilan azroq bo'lsin badbaxtlarga bir qo'rqinish oldi ko'p bombardimon qilolmadi ashuna aytib men qubtiq oxiri chekinib ketdi keyin ondan biz markazga odoq berib qurol yaroqni tozalab qurolga o'q selib qilib yana nimaga chiqdikda hmm, yana shu istehkomliq chiqdi chiqib qildik hamda shu jarayonda bir qancha kun jarayonida shu jangni qattiq nim bo'lganlikdan oqidi ham safarim bak nim bo'lganlikdan hammamiz qattiq charchab ketdik shundan qilib shu chiqish jarayonida hamda chiqilik deb tursak unda xabar keldi uch birodar shehid bo'libdi ekan yani yerlik viloyatida deb bizga yaqiyani ko'rsatibdida keyin bordiq shu berib ketib berib deymanda birodarga biz bilan sangalib tug'an birodar o'ldim biroz shehid bo'lib ketmagan deb keyin shu bordiq basaqan uch birodarni yotqizib qo'ygan hamda shuning bilan shu berib shu birodarlar ko'p birodarlarga bir qur ko'rishayotgandan keyin birisini yuzini ochdim Açsam şu bizelen sangar tuğan cındıllar da bir brader edi Ansar brader, şu brader yatıp da. Va da peyran kaldım. Yani bir braderini açtım, bu braderim, o 7 yaşlar bir bal ekan. Yani bir brader qarsoq bu braderning puti uzilib ketgan. Mush yuzining yuzininki ost tarbiga engakning yeniga bir tal rakit to'q tekkan, bu yana qattiq uzilib ketgan. Ashna bir brader yetibdi. uch birodarni shunday qilib qo'yibdi keyin shu yoqqa qarasam yana o'n to'rt yoshliq bola turibdida shu yerda allohni alloh rahmatidan u naslni ko'rib hech bir sing'im bo'la qolgan emas yana bir xil ro'y ustun shu kichik doim boshqa shu birodarlar shetlab yotgan bo'lsimi hamda ana olamida qilib ketmagan bushab ketmaganda alloh o'n to'rt yoshliq bola yana boshqa birodarlik chaqchaq qilib Unda Ro'yxishdan turibman. Mashaalloh, deb hayron qoldim. Allah rahmeteyiz rahmete velakinne Allah rahmet ya Allah. Oklarımızı ekber ya Allah. Günahlarımızı bırakın ya Allah. Türkistan'daki nazım. Müslüman halkımızı kutsun ya Allah. Ya Allah günahlarımızı bırakın ya Allah. Size acizimiz ya Allah. Ya Allah oklarımızı tekbirten ya Allah. Oklarımızı tekbirten ya Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bacaklarımızı yıkın maşallah. Maşallah Allahu Ekber. Bacaklarımızı yıkın Allahu Ekber. الله أكبر ما شاء الله فاشق ذاتنا براد الله يتغلى فما رميت إذ رميت ولكن الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أعزائي قرنداشlar Tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. Əziz radio dinləyicisi qardaşlar, yaqında Möminlərдің саяхаты namlıq filminin 8-ci qismi işlenib tarqıtıldı. Көрәп huzurlanğaysızlar. Mujahid birodarlarimiz Abduqayimning o'g'il farzandi, Abdul Jabbarning qiz farzandi va Muhammad Ali akaning 6-qiz farzandi Allohning fazli bilan dunyoga ko'z ochdi. Rabbimizdan bu kichik mujohid va mujohidalarning dunyo va oxiratligi uchun barakat tilaymiz. المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون لن نستذل ولن نهون لا لن نهاب من المنون Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinni xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Xitoy kommunist doiralari yilqichi qirg'inchiliqidan keyin terrorizmga qarshi turadigan maxsus harakat guruhi qurib chiqqanligini e'lon qildi xitoy jexe ministrligidan mazkur harakat guruhisini yetaklashga tayinlangan kofir go'shankunning bildirishicha navbatda mazkur guruhi to'liq tayyorlanib bo'lganmish xabarlarga qaraganda 23 aprel seriqbiya jihodiy harakati yuz berib ba'zi ma'lumotlarga ko'ra xitoyning 51 nafar hukumat xodimi o'lgandan keyin xitoy raisi kafir Xi Jinping maxsus yo'l yo'riq tushirib, Sharqi Turkistondagi barliq muqimsizlik omillariga qattiq taqobil turishni talab qilgan. Xitoy kommunist hokimiyatining birdan bir zuvoni bo'lgan Xinhua axborotiga qaraganda, Xi Jinpingning mazkur yo'l yo'riqidan keyin Xitoy siyosiy byurosi a'zosi Kafir Yu Jinshan darhol sharqi turkistonga kelib har qanday shakldagi terrorlik harakatlarga qattiq zarba berish to'g'risida buyruq tushirgan xitoy doiralari 2009 yildan keyinla Sharqi Turkistondagi qurolliq saqchi qismlarini ko'paytirishga boshlagan edi. Holbuki bu navbat qurgan va harakatga keltirilgan atalmish terrorlikqa qarshi harakat guruhining soni va shakli haqida uchurlar berilmadi. Ularning mu'minlarga qarshi elib berayotgan qilmishlarining oqibati hech foyda bermaydiganligini bayon qilgan Alloh mundaq deydi. Ular mikr ishiltidi Алла уларның мекрини барбат кылыды. Алланың тәдбири уларның мекридән өнімліктір. Хытай сакчылары кагылыкта мусулман яшьләрне оқытты. Торбәтләрдә элан кылынган хәбәрләрдән мәлім булышча, якында Шәрқи Түркистанның Кашкар вилаяты Қағылық Найсы Йылқыч кентидә Хытай сакчылары дуа тилават кылып аткан 28 нәфәр уйгыр мусулманларын тутыш өчен элеп барган баскында 1 нәфәр Хытай сакчы өлгән ва 15 нәфәр уйгыр мусулман шәһид булган. yilqichi saqchixonasi boshlig'i murtad botir usmon yilqichi yaqin yurtdan kelgan kishilarni bayqaganligi va ularni cho'lda qo'rshab yo'qotganligini bildirib o'lim yetim haqida aniq ma'lumot berishni rad qilgan mazkur soqchixonadagi olimjon ismli birining bildirishicha bu qitimqi qovaqada oz deganda bir xitoy soqchi o'lgan va 15 nafar uyg'ur musulmon shahid bo'lgan musulmon yoshlar xitoy soqchilariga palta va kaltaklar bilan qarshilik bildirgan yilqichi yerlik hukumat doiralaridan murtad akbariman shahid qilingan yoshlarning bomba yasayotgan va hukumat organlariga hujum qilish uchun tayyorlik qilayotgan terroristlar ekanligini bu haqda ma'lumot topshirilib ularga oldin ola qo'l silib yo'qotganligini va soqchilarning hozir boshqa gumondorlarni tutish uchun uy oqtirish ilib berayotganligini bildirgan yaqinqi yillardan buyon sharqiy turkistonda xitoy hukumatining e'tiqodi siyosiy iqtisodiy ijtimoiy sohalarda uyg'ur musulmonlarga qaratgan bostirish va adolatsiz siyosatlarga qarshi norozilik kuchaymoqda shuning bilan birga sharqiy turkistondagi musulmon xalqining xitoy hukumatining tajovuzchiligiga qarshi noroziligi ham shiddat bilan bostirilmoqda robbimiz alloh o'zining yo'lida jon taqdim qilgan shahidlarimizning shahodatini qabul qilsin kofir va uning yo'loqchilariga o'z kifoya qilsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha bermadagi musulmonlarning uylari buddistlar tarafidan ko'ydirilmoqda xabarlarda araka musulmonlarning uylarining buddistlar tarafidan ko'ydirilayotganligi bildirildi xabarda yana rayonni g'arbiy shimolida bir musulmon yosh qizning bosqinchilikqa uchrashidan keyin yuz bergan talash tortishlar sababli buddist to'planchilarning musulmonlarga oid nurg'un uy va ish o'rinlarini kuydirayotganligi vaqada o'lgan yoki yaralangan ahvollar bo'lmaganligi bildirildi saqchi darisining atrofiga yig'ilgan g'azablangan kishilarning bosqinchilik jinoyati sodir qilgan kishilarning o'zlariga berilishini talab qilganligi va ularning talablarining rad qilinishi shundoq turuqliq yana ko'pi musulmonlarga oid bo'lgan 35 uy va 12 ish o'rnini ko'ydirib o'tilganligi ilgari surildi. Orakanda o'tgan oylarda yuz bergan shiddatli voqealarda nurg'un musulmonlar hayotidan ayrildi. 14 mingdan ortiq kishi uy makonlaridan ayrilishga majbur bo'ldi. Öylerinden ayrılganlarının köpe ele hem uzuktuluk, pakize ichimlik suyi va tibbiy eşyalar yetişelmeslik krizisi bilan muhacirlar lagerlarida turmoqda Arakandagi musulmonlarni sistemalik shaklda qatl qilish 2012 yili 3-iyun poytaxt Akiyabda 10 nafar musulmonning buddistlar tarafidan vahshiylarcha o'ldirilishi bilan boshlangan. Yüzlerce Müslümanın bu vahşilik ve cinayetlerine marazılık bildirip namayış kılışı bilen Birma sakçıları ve Buddhist ularni ularını qilishga kılışka natijada Neticede 300'den ortiq musulmonning uyi ko'ydirib etilgan mingdan ortiq kishi hayotidan ayrilgan qasddan o't qo'yib o'tish suiqasdida to'qson mingdan ortiq musulmon uy makonsiz qolgan hikmat bilan ish qilg'uchi egimiz alloh jihod o'tini musulmonlar zulmga uchrayotgan shu ziminlarga ham tutashtirvatsin asli manbasi xitoylik buddistlar bo'lgan shu berma buddistlarining taxtini hammaga qodir alloh o'zi vayron qilsin amin asad yana ximiylik qurollar bilan hujum qildi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha suriyadagi asadning diktatorchi askarlari shamga qilgan ximiyli qurol hujumidan keyin alab viloyatida ximiyli qurol hujumi ilib bordi xabardan ma'lum bo'lishicha arkin suriya qo'shinining bayonotchisi olboy mustafa abdulkarim asad diktatorchi hukumatining askarlari oqshom soat oltilar atrofida halafning urum rayoniga ximiyli qurollar bilan hujum qilganligini hujum natijasida nurg'un kishilarning hayotidan ayrilganligi va yordar bo'lganligini bildirib nurg'un kishilarning nafas ololmaganligi sababi bilan atrofdagi doktorxonalarga ilib berilganligi bildirildi qilindi abdul karim yana ba'zi yordorlarning chigirdan turkiyaga elib kelinganligini qo'shib qo'ygan robbimiz alloh zolimlarning zavolini tezlatib bersin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha hindiston soqchilari hindistondagi mujohidlar jamoati rahbari yasin baktalni qo'lga olgan hindiston hukumatidagi mas'ullar oxirgi yillarda hindistonda yuz bergan orqa marqa hujumlarning mas'ulligini hindistondagi mujohidlar jamoatiga ortmoqda Baktal Hindistondagi mujohidlar jamoatini qurg'uvchilarining biri bo'lib, u Hindiston hukumati tomonidan eng qattiq tutish buyrug'i chiqarilgan kishilarning biridir. munosabatlik dokumentlardan qaraganda battal hozir hindiston nepal chegarasiga yaqin bir yerda tutib turilmoqda ekan internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha angliya axborot vositalarining 29 avgust payshanba kunidagi xabarga asoslanganda erkin suriya armiyasi va suriya aholilarining 28 avgust bayon qilishicha g'arb davlatlarining hujumidan saqlanish uchun bashar asad hukumatidagi ko'p qism xodimlar va omonlik saqlash xodimlari harbiy taraf qo'mondonlik bosh shtabidan chekinib chiqqan erkin suriya armiyasining deyishicha ko'p qism harbiy taraf amaldorlari qo'riqliq armiya va havo armiya bosh shtabidan chekinib chiqib ketgan uningdan boshqa damashq aeroplan stansiyasidagi birovniklar askar mashinasi va yuk mashinalarining hammasimi navbatda tezdan chekinishga boshlagan bashar asad hokimiyati 21 avgust kuni xalqaro bo'yicha cheklangan ximiyalik qurol ishlatdi deb ayblangandan keyin amerika yevropa va o'ttira sharq davlatlari bashar hokimiyatining bu qilmishlarini qattiq ayblagan navbatdagi vaziyatdan qaraganda amerika boshchiligidagi havo hujumi yoki boshqariladigan snarat qo'yib berishning mumkinchiligi nihoyatda yuqori bo'lgan Шуңа Башар ҳукуматига қарашли хәрби командалык штабыдагылар бу һөҗүмдән аман кылыш өчен чекинишга башлаган. Кафир муртатлар исламга каршы турышта бер гәүдә булсымы, калыплары парча-парчадыр. Роббимиз Аллаһ уларны сифатлап мондак дайды. Уларны өм дип ойлайсан. уларнинг уларның дилләре таркактыр. Бу шуның өчендер ки, улар тушунмайдиган кавымдыр. Интернет хабарлардан мәгълүм булышча, Иранның Сүрия диктаторы Башар Асадның Иранға сапар кылганлыгы хакындагы докладларны рәт кылганлыгын ұқтырған. ва Иран ташкы эшләр министры сөзчесе Аббас мәзкур доклад хакында ахмақанилык дигән сүзне нақл кылган. 28 avgust chorshanba kuni Suudi Sanat bazarlarındaki bazı münasebetli kişiler Beşar Esad'ın Suriye'den ayrılıp İran'a kaçkanlığı hakkındaki Ottara Şarık rayonu doklatlarını tarqıtışkan. begunoh musulmonlarning qinini to'kkan zolim asad va uningga yantayoq bo'lganlarning jazosini Alloh dunyo oxiratda qattiq qilsin amin suriyaga sirtin mudohala qilish monument deb turadi internet xabarlardan ma'lum bo'lishicha suriyadan fuqarolarning qaytish sur'atimi tezlashdi asad askarlari o'z oilalarini chet qochirmoqda damashq loziqiya va tartusdagi xalq sohil bo'ylariga ko'chmoqda livan quruqlik yo'lidagi chegaradan o'tish nisbatini ochdi Suriya hukumatı aerodrom və təşqi perot bazarlarını taqıdı. Suriya hukumatı çoğ ictimai ko'chishlarning oldini olish üçün Damashq qatarlıq bir qançılğan şəhərlərdəki xalqaro aerodromidan çıxıdığanlar üçün hər xil şərt və çəkilmələrini yolğa qoydu. Damashq aerodromidan başqa ərəb davlatlariga uçuş to'xtatildi. Sırtdan müdaxilə qilish signallarining kuchayishiga aksib, Rossiya mu Suriyadagi fuqarolarini qaytarib ketmoqda. rossiya mushu 24 soat ichida 116 nafar fuqarosini suriyadan aeroplan bilan qaytarib ketdi birlashgan davlatlar tashkilotining tekshirish gruppasimi ikkinchi kunida tekshirish xizmatlarini boshladi tekshirish atriti qatlam yuz bergan joyga yetib bordi Suriyadagi ba'zi manbalardan olgan maxfiy ma'lumotlarga ko'ra, agar sirtdan mudoxila qilingan taqdirda Suriya armiya bosh qo'mondonlik shtabi, havo armiya qo'mondonlik shtabi Lazqiyadagi Hamim aerodromi eng dastlab hujum nishoni qilinadi ekan. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Suriyada urush intayin keskin holda davom qilayotgan mezgilda Suriyadan kelgan dunyoni hayron qoldiradigan ko'rinishlar, hodisalar dunyoning har yerida diqqat tortmoqda. Shia Hizbullah va murtatasat diktatorligiga tava askarlar ularga qarshi turganlarga bo'lgan o'chmanligini hatto ularning jasadlariga turli shaklda qiynash usulini qo'llanish orqali qaror chiqarmoqchi bo'lishmoqda inja xabar blogida berilgan xabarlarda shiya hizbulloh va murtatasat diktatori askarlarining o'zlariga qarshi turgan mujohidlarga bo'lgan o'chmanlik va nafratni bosolmaganlikdan hatto o'zlari tarafidan shahid qilinganlarning jasadlari ustida odamlarning qiynash usullarini qo'llanish darajasiga berib yetganligini bayon qilgan tashviqot vositalarida e'lon qilingan ko'rinishlarning birida asad diktatorchilarining askarlari o'zlariga qarshi urush qilayotganlarga qanchalik darajada o'chman ekanligini hamda ularga qarta o'zlarining qanchalik darajada amalsiz qolganligini oshkorlab qo'ygan bir ko'rinish berilgan bo'lib Buningda shahid qilingan bir jasadning badanini parchalash uchun pichoq sanjig'inda hech yeriga pichoqning kirmaganligi, orqadan jasadning mushtumlarining ching siqib olganligini ko'rgan askarlar uni ko'ydirib o'tish uchun ustiga benzin to'kib o't yoqqanda bo'lsa, faqatla kiyimining ozroq bir yerining ko'ygunini hisob qolmaganda o'tning uni ko'ydirmaganligi ko'rinishlari berilgan. Mana mushundaq inson qalbidan chiqqan zolim va razil hukumatni qo'llayotgan xitoydek bir davlatga qalbida ozgina iymoni bor har qandaq bir musulmon qandoqmi g'azablanmay tura olsin Rabbimiz Alloh bu zolimni va uning yordamchisi bo'lgan Xitoy hukumatini Firavun va uning qo'shinini echinishlik mag'lub qilganidek halok qilsin. Amin. Xitoy raisi Shi Jinping O'rta Osiyodagi 5 davlatni ziyorat qiladi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning 5-6 sentabr kunlari Rossiyaning Peterburg shahrida o'tkaziladigan G20 davlatlarining yig'iniga qatnashgandan keyin 13 sentabrgacha Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, tojikiston va o'zbekiston qatorliq besh davlatni ziyoratda bo'ladiganligi xabar qilindi xitoy tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan bayonotda shi Jinpingni turkmaniston prezidenti gurbanguli berdimuhammadov qozog'iston prezidenti nursulton nazarboyev o'zbekiston prezidenti islom karimov va qirg'iziston prezidenti olmazbek Atambayevlarning taklifi bo'yicha bu davlatlarni ziyorat qiladiganligi eskartildi Kafir Xi Jinping yana 13-nji Qirg'iziston poytaxti Bishkekda içiladigan Şanghay hamkorlik tashkilotining rahbarlar kengashi yig'iniga qatnashdi. Ayni vaqtlarda Quraysh kafirlarimi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va uning sahobalarining yo'lini to'sish uchun talay uchrashishlar va yig'inlarni tashkillagan edi. Oqibat mu'minlarning egisi Alloh ular yomon ko'rsimo o'z kalimasini ustun qildi. inshaalloh hozirgi zamon kofir murtadlarining musulmonlarning ziyniga ilib berayotgan bu uchrashishlarmi ana shundoq rasvolarcha oxirlashqusi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistonda yana odam bomba hujumi yuz berdi afg'oniston poytaxti kobulda yuz bergan odam bomba hujumida bir odam o'lib ikki odam yaralangan energiya va suv ishlari ministrligiga yaqin bir joyda yuz bergan hujumda odam bombining motosikletga qo'yilgan bombani portlatganligi eskartildi portlashdan keyin voqea yuz bergan joyda qurol ovozlari anglandi mas'ul doiralar energiya va suv ishlari ministri ismoilxonga suiqasd filoni bo'lish ehtimoli bor deb qaramoqda yana bir tarafdan tolibonning bu hafta qilgan hujumlarda 12 nafar insonparvarlik yordam qilish xodimlarining o'ldirilganligi xabar qilindi afg'onistonning g'arbiga joylashgan herat o'lkasida tolibon go'riga ilib olgan 6 odamning jasadi topildi paktiya o'lkasidami yo'l bo'yida 6 jasad payqaldi o'ldirilganlar ichidagi to'rt odamning injener ekanligi eskartildi afg'onistonda tolibon mujohidlarining yaqinqi vaqtlarda kofir murtatlarning ma'muriy xodimlariga qaratgan hujumlarining ko'payayotganligi diqqat qo'zg'amoqda alloh mujohidlarimizning jihodiga nusrat ado qilsin Iroqda bugun yana bomba hujumlari yuz berdi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, poytaxt Bag'dodning o'xshash bo'lmagan joylarida murtad hukumat amaldorlari va shiya kofirlarga elib berilgan hujumlarda 51 odam o'lib, taxminan 100 ga adam yerlangan. Hücumda Hujumda Bag'dodning shiya mahallasidagi restoran va do'konlar nishon qilindi. Kozimiya, Sadr City, Shob, Shola, Jamila va Mahmudiya rayonlaridagi hujumlar o'xshash bo'lmagan shaklda elib berildi. Ba'zi rayonlarda avtomobil bomba hujumi elib berilgan bo'lsa, yana ba'zi rayonlarda odam bomba hujumi elib berildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Iroqda yanvar oyidan buyon 4000 odamning o'lganligi va 10000 odamning yordar bo'lganligini e'lon qildi. Allohning bandalarini yaratish irodasiga uyg'unlashmagan bundoq isyonkor kishilar dunyoda mujohidlarning qo'li bilan azoblansa, oxiratda jahannamga o'tin bo'lish bilan xor bo'ladi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha kavkaz rayonida yuqori darajalik bexatarlik amaldori etib o'tildi ahmad kotiyev mashinasiga o'ltirib ingush jumuriyati ichida nijniy achaloki yezisidan xizmat uchun magas shaharga qarab yo'lga chiqqanda yerlik vaqt tushdan burun soat yettidan qirq o'tganda hujumga uchirgan uning shofirimi bu qatimqi vaqada o'lgan navbatda har qanday shaxs va tashkilot bu vaqaga mas'ul bo'lganligini jakarlamagan amerikaning afg'onistondagi bir harbiy bazasi hujumga uchirdi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha davlatning sharqiy qismiga joylashgan nangarhor shahrining torxam rayonidagi amerika harbiy bazasini orqisab ashyolari bilan ta'minlaydigan mashinalar to'xtatib qo'yilgan yerda odam bomba hujumi yuz berdi odam bombaning hujumidan keyin tolibon mujohidlarining bazani o'q tutganligi amerika askarlari birinin qaytirma o'q çıqırışı nəticəsində yuz bergan to'qinishning 4 soat atrofida davomlashganligi eskartildi. Xalqaro bexatarlik bo'yicha yardım berish qismlari tərəfindən e'lon qilingan bayonotda ba'zining hujumga uçurğanlığı jazmlashtirildi. Toqunuşda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO askarlarining o'lmaganligi, qarshi tərəfdən 5 talibanın o'lganligi eskartildi. Toqunuş sababidan Jalolobod Turxam yo'lida xeyli uzungacha qatnash to'xtab qoldi. Hujumning javobgarligini ustiga olgan Taliban mujohidlari tərəfindən e'lon qilingan bayonotda bo'lsa, onlarca Amerika askar askarlarining o'ldirilganligi va ko'p sonda nato mashinasining bechit qilinganligi ilgari surildi robbimiz alloh mujohidlarimizga o'zi yordam bersin kofirlarning halokatini tizlasin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha mujohidlar birlashib halabni kontrollik ostiga oldi Suriyadagi 10 atrafning birlashib elib borgan harakatda Halabda Suriya armiyasining birdan bir bexatarlik o'tish yo'li ustidagi Hanasar, Asariya va Ispira bozorlari tamoman qo'lga kirgizildi. Hama rayonidan Halabga harbiy ashyolar yetkilishni kapolatga ega qilgan Xonasar yo'lidagi 5 kontrol nuqtasiga qilingan hujumda Asad armiyasiga qarashli 10 askar o'ldirilgan bo'lib, 15 askar asirga tushgan. mujohidlar birlashib elib borgan harakatga tavhid atriti ahror sham fajru shamarakiti amjadul islom va ansarul xilofa ibn taymiya atriti hamza atriti ansaru sunna atriti qatorliq cho'ng atratlar qatnashdi harakatdan keyin hukumat askarlari va harbiy ashyolar yo'tkazilgan rayondagi kontrol nuqtalari bilan birga 5 tanka va ko'p miqdordagi harbiy ashyolar mujohidlarning qo'liga tushdi Allahu akbar. Ey Sharqi Turkiston musulmonlari, izzatlik hayot o'zligining qo'lga kelmaydi. Qurol bilan tortib olingan islomiy hurlik va shon-sharaf yana shu qurol orqali qaytarib olindi. Afg'oniston soqchi mashinasi Taliban mujohidlarining bo'ktirmasiga uchirdi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'oniston amaldorining bildirishicha tolibon mujohidlarining bo'ktirmasida 15 soqchi o'lib 10 necha soqchi yordar bo'lgan xabarga asoslanganda farah o'lkasi soqchi bayonotchisi abdulrahmon javandayning deyishicha ayni chog'da soqchi mashina tirti tosh yo'lda ketayotgan bo'lib yuqori suratli tosh yo'ldagi tekshirish punktini charlig'ili mangan ammo qurolliq tolibon mujohidlari tosh yo'lda soqchilarga bo'ktirma qo'ygan mujohidlarimizga shuncha qalbi nusrat ato qilayotgan egimiz allohga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin rayon xabarlari Pakistan askarlari bombali hujumga uchirdi. Afg'oniston chegarasiga yaqin yerdagi Shimoliy Vaziriston rayonida maydonga kelgan bomba hujumida 9 askar o'lib, yana 19 askar yaralandi. Rayonda faol harakat qilayotgan Talibanning bu hujumni sodir qilgan bo'lish ehtimolining borligi eskartilmoqda. Uzun yillardan buyon Pokiston Afg'oniston chegarasida Taliban bilan kurash qilib kelmoqda. sansızlagan mujohidlarning qonini to'kkan Pakistan mürtet hükümeti, islom va uning ahli oldida kechirgusiz jinoyat o'tkazib Alloh va uning payg'ambariga jang e'lon qildi Rabbimiz Alloh ularni ana shu Pakistan Taliban mujohidlarining qo'li orqali texmi ko'p talofatga uchratsin. Amin. Bu haftalik anılışımız muşi yerda oxirlashdi kelar kaptlik anılışımızda ko'rishgacha Rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh sabrdir lozimi har bir safarda notlar ko'klaydi tomchi sabrini kal do'stim qidirg'in izzat sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yuraylik bu jihad boqidur toki qiyomat yorusun jahonning islomning nuri kal do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam sap bo'lib olg'an